بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن شين مجلس ونتركه نعم شكين للتافين معجم الفاظ الجرح والتعديل منا شكين ترجمانا العلامة السخاويكو نعم. haka ne abu abdullah muhammad ibn abdurrahman ibn muhammad ibn abi bakar ibn uthman ibn muhammad inda yi magana akan maratibu alfazi ta'dil mun karanta martaba ɗaya na ɗaya da na biyu da na uku har na shida sai a nan muka tsaya ko saboda ganin wato lokaci ne a lokaci a wancan karon malam ya ce hukumu hadihil maratib da ya magana a kan maratibu ta'adil sai ya ce hukumu hadihil maratib hukuncin waɗannan jerin yadda ya jeranta su menene hukunci a kansu wanne ne wadda kai sai za ka karba wanne ne kuma wadda akwai abin dubi a kansu kuma wanne ne wadda ba za ka karba ba wa an hukumi hadhihi maratibi a akan hukuncin waɗannan jerin ya qulu as shi Abdurrahman as yake cewa thumma inna al-hukma fi ahli hadhihi al-maratib sannan hukunci akan mutane wannan jerin al-ihtijaju bil arba'atil ula minha fudin farko za a kafa hujja da hadisan su kai tsaye wa amallati ba'daha wadda take kuma bayan su fa innahu la yuhtaju bi ahadin min ahliha ko ɗaya daga cikin su ba wanda zaka kafa hujja da hadisin sa likauni alfaziha saboda kasantuwar wadancan lafuzan da aka sa su wadancan jerin la tushiru bi sharitatit tabti ba ta ba da alaman ko kuma sharadin kasantuwansu masu hadda ko kuma masu tabbaci gurin haddansu bal yuktabu hadithuhum wa yuktabaru kawai dai za a rubuta hadisansu sai a bincika kenan za ka rubuta ka bincika in ya inganta ka wato ta haru da wasu abubuwa irin ka samu wata hanya daban wadda za ta mara mata baya da sauransu sannan ka karba hadisi amma kasantuwarsu su kadai sun ruwaito hadisi to tana da wuya a karba hadisinsu wa amma sadisa amma ita na shidan nan fal mu fi ahliha hukuncin da ta tabbata kan su waɗannan mutane duna ahli lati ƙablaha ha wato muni za ka ce ko kuma tun da ya ce ta'adil su ɗin da ya ce dukkansu ba za ka karba hadisansu ba to rashin karba da za ka yi musu hmm, na wadancan su ne dama-dama su suna baya duna aga ne? ثم ان الحكم في اهل هذه المراتب عفوا دون ahlillati qablaha tana baya da mutanen da suke gabaninsu dona ahlillati qablaha tana baya da mutanen da suke gabaninsu to a gabanin ta wanne kenan na biyar haka ne ba haka yace na shidan nan kenan abin da yake so ya gaya maka yace maka hudu na farko zaka kafa hujja da su kaga an ka cire hudu cikin shida biyu ta rage sai ya raba tsakanin biyu ya ce amma fa na shidan nan su da na biyar daban ne su da na biyar daban ne su ta ɗanfi abinan siffan na biyar ta ɗanfi na shida kenan kasabta wanda aka yi lalle akwai bambanci a tsakanin tsakaninsu wafi ba'dihim a cikin wasu daga cikinsu man yuktabu hadithuhu man yuktabu hadithuhu haka ne aka rubuta gurinku man yuktabu ne yuktaba ne ba kun gani da ba ku gani ba ko <laughs> idan ku baya gani ne kuna bin abin da kunne wannan inda hadisi ne kaga ba kai adalci wa kanka ba fa irin ana muqabala ana maganan dabtu kenan kasha to in babu kasar shi kenan sai ka karanta abin haka saboda haka an ana karatu sai ku lura gane wannan ka duba yadda aka rubuta hadda wasalin sai ka ga me ya faru a gurin gane wannan yauwa yauwa wa fi ba'dihim man yuktabu hadithuhu a cikinsu akwai wasu wadda ana rubuta hadisansu lil'tibar saboda yin i'tibari don ikhtibari dabtihim ba tare da yin bincike akan haddansu ba me yasa mana yace li wuduhi amrihim fihi saboda bayyanuwa su ga lafazin da aka fada to wannan ba wai lafazin bane haka kawai a'a an kaji mutum an siffanta shi da irin wannan siffan shikenan sai ka duko matar jaman shi ka gani a cikin littattafan rijal ita ce za ta bayyana maka me aka fada game da shi mutumin saboda ita lafazin za ta ɗauka kowane irin mutum to waɗanda suka siffantu da lafazin nan a cikinsu kenan za ka samu waɗanda siffansu ta sha bambam an yi musu itilakai lafazi ɗaya amma kuma wani ana yin irtibari da hadisinsa ba tare da yin bincike a kansa ba to wannan kenan sai kai ne zaka bibiyi tarajib na mazajen nan ka san wane ne a cikinsu yana da irin wannan siffan hada wannan shine dai bayanin da aka yi wa qad sabaqa al-hafiz as ya gabaci alhafiz al sakhawi ibn abi hatim da ibn salah fil hukmi ga yin hukunci ala darajati saduqi ga daraja na wanda aka siffanta shi da saduq bi annahu shi saduq din nan mimman yuktabu hadithuhu na daga cikin wanda ana rubuta hadisinsa wa yunzaru fihi kuma za a yi bincike a duba hadisin da shi ya ruwaito qala ibn abi hatim ibn abi hatim yace idza qila innahu saduqun in an ce innahu saduqun ko kuma mahilluhu as sidiku aw la ba'sa bihi fa huwa mimman yuktabu shi shina daga cikin mutumin da ana rubuta kenan ana karban hadisinsa wa yunzaru fihi sai ayi bincike a kanta sai kaga Saduk wanda aka fada a nan gurin da saduk wadda ibn hajar yake fadi sadukun ibn hajar ce sadukun yawanci menene hasanun ne to kai in ka karba hadisin mutumin da an ce hasanun za ka yi bincike a kai ne ba za ka yi ba kaga wannan ma wata matsala ce daban sabida yanzu a gaba zai zaka ji zai gaya maka waɗannan lafuzan na dai lafuzan su waɗanda suka yi amfani da lafuzan su malaman jarh da ta'dil din ba wanda ya ajiyewa ya kayyadewa kan shi min wale kaza wanda yin ya fadi kaza ga abin da yake nufi dukkaninsu in sun fada ga abin da suke nufi babu su malaman malamai guda shida ko bakwai da aka ambata a nan su ne suka yi wannan aiki shi yasa zaka ga wani ya ce sadukun ga abin da yake nufi kaga kuma a nan abin da aka fada kan saduk to kenan lafuzan nan ba zai yi su maratib guda kudu na farko wadda kai sai za ka karba wannan ba tashin hankali ne amma biyun karshen nan to wannan dole sai ka bincike kawai gane wannan saboda an gance sadukun to sai ka je ka duba saduk din wanne ne wadda ana nufin hasan din ne ko wanne sannan ka ji me wani hukunci ne wannan hadisin yake da ita Waƙala bin salah shi amr ibn salah yace hada kama qal wannan maganan tana dai wato yadda ya faɗa? li'anna anna hadhihi al ibarat sabida wannan lafuzan la bi sharitati dabti ba ta ji yadda wato kasantuwarsu ko kuma da sharadin kasantuwarsu masu karfin hadda fa yunzaru fi hadithihi sai ayi bincike akan hadisinsa sa yukhtabaru ai ai la aka wato wannan yunzaru fi hadithi wa yukhtabaru duka biyu ma'anansu ɗaya ne hatta yurafa dabtuhu har a gano cewa shin yana da hadda wadda za a iya karban hadisin sa ko bai da ita to mun ji maganar nan to a nan ne zaka gane cewa saduqun an ce haka aka saya to har yanzu dai akwai abin dubi ba an ce maka sabtun ko thiqatun ko hafizun da sauransu maratib hudu na farko nan babu wani abu amma biyu na karshen nan za a rubuta hadisansu a karba amma sa a yi bincike gani wannan maratibu alfadil jarhi maratib na lafuza na jarh kan sannan almartabatul ula alwasfu a siffanta mutum bima dalla alal mubalaga ga abin da ta nuna ga mubalaga ka akdhabin nas ko kuma ilaihi almuntaha fil wad'i rukunul kadhibi wa nahwiha to kaji fa wannan kam in kaji wannan hadisin shi ba za ta maka amfani ba ko guda nawa suka taro almartabatu thaniya sai ce kadhabun yada'u alhaditha yakdhibu wadda'un dajjalun wada'a hadithan martaba ta uku kuma yasriqul haditha muttahamun bil kadhibi muttahamun bil wad'i saqitun halikun zahibun zahibul hadithi matrukun matrukul hadithi tarakuhu mujma'un ala tarkihi wannan kaji ta sai ka tana baikoniya huwa ala ya yadai adlin waɗannan lafuzan duka a ciki su ne waɗanda abin da ta sa za mu karanta ma me manansu shi ne asalin maudu'in mamma kaga har yanzu wannan sharin fage yake abuwa mu'addin fihi nazarun sakatu anhu kaga fihi nazarun sakatu anhu sai ya ce wa hadhani ne imamil indal imamil buhari hasatan waɗannan lafuza guda biyu kasantuwansu a jeri a martaba ta uku a gurin al'imamul buhari ne kawai kenan abin da yake nufi in imamul buhari kajiya ce akan wani mutum fihi nazarun ko kuma sakatu hannu to fa kasancewa yana a martaba ta uku na jar a gurin sahawi shi yasa zaka ji in kana karanta bulugul maram da sauransu in ana yin mana ana magana akan wani hadisi so bana so mashhur ko talkhis habir ta ce ka qala al-bukhari fihi nazarun kenan jarhu ne yayi shi a martaba ta uku a gurin sahawi la yu'tabaru bihi la yu'tabaru bi hadithihi laysa bi thiqa laisa bi fiqatin ghayru fiqatin wala ma'munin wa nahwi dhalika sannan martaba na fudu rudda hadithuhu kaga shi kai sai a ce mutum makaryaci ko dajjalin kaga martaba na biyu ne amma muttahamun bil kadhibi da wadai kaga martaba ta fadi na uku martaba ta fudu rudda hadithuhu raddu hadithuhu mardudul hadisi اغوان لفظا غدا اوكو اختفر اختلفت العبارات اما معنى سدينه نعم. تصرفاتنا نعم. ضعيف جدا واهن بمره تالف طره حديثه ارمي به مطرح مطرح الحديث لا يكتب حديثه لا يحل كتبه حديثه la tahillu ko la tahillu katbatu hadithihi la tahillu riwayatu anhu laysa bi shay'in la shay'a la yusawi falsan la yusawi shay'an wa nahwi dhalika sannan martaba ta biyar da'ifun munkarul hadithi hadithuhu munkarun lahu ma yunkaru lahu manakiru muttaribul hadithi wahin ضعفوه لا يحتج به مرتبة نشدة فيه مقال فيه أدنى مقال ضعف في حديثه ضعف تعرف وتنكر ليس بذاك ليس بذاك القوي ليس بالمتين ليس بالقوي ليس بحجة ليس بعمدة ليس بمأمون ليس من إبل القباب ليس من جمال المحامل ليس من جمازات المحامل ليس بالمرضي ليس يحمدونه ليس بالحافظ غيره أوثق منه في حديثه شيء فلان مجهول فيه جهالة لا أدري ما هو للضعف ما هو فيه خلف طعن فيه مطعون فيه نزكوه سيء الحفظ لين لين الحديث فيه لين تكلموا فيه سكتوا عنه فيه نظر لفظ منداز سكتوا عنه فيه نظر وهذان الأخيران بيون كرشان من غير الإمام البخاري أقول لكم أبايا إمام البخاري تنا أدنى مراتب الجرح adana maratibul jarhi haka ne ba adana da a'la a'la shine akdhab da sauransu adana to in ka je ta'dil ala maratibil jarhi afwan ta'dil da adana maratibit ta'dili to adana maratibit ta'dil da adana maratibil jarhi suna kusa suna kusa kasan abin kamar ka fara da ta'dil da ka zo na karshen kai saye ka fara da jarh upside down to haka jerin yake tafiya gane wannan yawwa to sai kaga waɗannan lafuza guda biyu Sakato anhu da fihi nazarun in kaga a gurin imamul buhari to wannan na daga cikin jarh wadda tana da muni ma amma kuma bayan shifa jarh ne mai saukin matuƙar sauki ne gane wannan mara ya ce hukumu maratibil jarhe hukuncin waɗannan jerin da aka yi ƙala sahawi shi al'alamatu sahawi ce fi hukumi ha wal hukumu fil maratibil arba'il uwal haka ne ba al'uwal al'uwal jam'u ba shi mene ne? awwal ne aka ne na'am awail na'am awail jam'u awwal awwal ba gane wannan والحكم في المراتب الأربع الأول شيء مراتب جمع نميه مرتبة مؤنس نعم أغني با نعم شيء سا أربع يا زما مذكر نعم أول نعم. نعم والحكم في المراتب الأربع الأول نعم عدد وني لوكتي ينبقى با نعم سنسي ذات دوكيكا نعم والحكم في المراتب الأربع الأول hukunci akan jeri guda hudu na farkon nan Allah yuhtaju bi wahidin min ahliha ba kafa hujja ko da daya a cikin su wala yustashhadu bihi ba kawo su a matsayin shahid wala yutabaru bihi kai in kana itibari ma in ka samu mutumin da yana da irin wannan siffan kawai kar ka kai la'akari da wancan isnadin to a nan ne za ka gane wato munin mutumin da imam buhari ya ce mashi sakatu anhu ko nazarun kenan mutumin da shi ya siffanta shi da haka tana martaba ta uku fada jar din kuma shi sahawa ya ce guda hudu na farkon nan ba ko itibari ba za ka yi amfani da ita ba kenan kana da isnadi daya gharib ko ka samu wata isnadi daban ya zama aziz in akwai irin wannan mutumin kana da har yanzu gharib ne wancan ba za ka yi la'akari da ita ba wala yustashharu bihi wala yu'tabaru bihi wa ma'adal al-arba kuma bayan fudun nan ay al-kham al-khamisata was-sadisa yukharraju itibari ana ruwaito hadisan su saboda i'tibari da ishari hadhi siyar saboda ji wato jiyar jiyarwa da take da ita waɗannan siyar waɗanda suka kawo bi salahiyatil muttasif biha lidhalika wato tana nuna kyawun alaman kyawuna wanda ya siffantu da waɗannan siffofi wanda take cikin maratib guda biyu na ƙarshen nan wa adami munafatiha laha kuma wa adami kuma rashin munafatiha share wata laha ga adalcin wannan mutumin kulliyan ba ta nuna sharewan adalci ko hadda na mutumin nan gaba daya to mun ji abin da ya fada to mana yace mulahazatun ala hada taqsimi kenan wannan shi kuma kamar in ka ce mulahazat abubuwan da ka duba observation ne me ka gane a cikinta ya ce wal'an nudawwinu ba'd al-mulahazati za mu kawo za mu rubuta wasu daga cikin abubuwan da muka gano ala taqsimi sakhawi da kasafta wanda sakhawi al-madhkuri wanda aka ambata ma yali abubuwan da za su zo a gaban nan al-mulahazatu al-ula annahu zada shi sakhawi ya kara fi maratibil jarhi martabatan sadisa ya kara martaba ta shida martabatan sadisa wahiya aswa'uha indahu kuma a gurin shi ita tafi muni wahiya alwasfu ita ce siffantawa bima dalla al mubalaghati fihi ga abin da ta nuna ga mubalagha a cikin ta wa asrafa dhalika wadda tafi bayyana a ciki at-ta'biru a kawo lafazin bi af'al da sigha na tafdil ka akdhabin nasi irin wannan wa kaza qawluhu hakanan magana fadin sa ilayhi almuntaha fil wad'i ko kuma rukunul kadibi wa nahwi dhalika amma ziyaratuhu amma karin da shi siwa dhalika ala ibn abi hatim karin da yayi akan abubuwan da ibn bi hatim ya kawo faqad sabaqahu fiha al-hafiz wal-iraqi zahabi da iraqi da shaykh wal hafiz ibn hajar waɗannan duk sun gabace shi inda maganan kari ne yace shi abinda yanzu ya bambanta yato ya kebantu da ita ita ce kasabtawa kasabtuwa har zuwa guda shidan nan almulahazatu thaniya annahu jitahada yayi kwazo yayi iya wato karfinsa bi qadri al annahu jitahada ya nuna kwazo bi qadri al-imkan iya yuwadda wato yake da ita fi an yastaqsiya ya cika al-istiqsa'u shine ka kawo abu ka cika ta gam? al-istiqsar kenan a ce takallama wastaqsa yayi magana ya gama ta kaf yastaqsiya maqalahu al-a'imma maganganun da malamai suka yi min alfazin daga lafuza fin ruwati akan masu riwayan hadisi mu'addilina lahum aw mujarrihina ta'dil ne suka yi ko tajrih ne suka yi shi ya yi yunkurin ya kawo dukkanin maganganun da su suka yi shi na istiqsadin abin da yake nufi wa wada'a kulli lafzatin kuma ajewan kowane lafazi wa wada'a kulli lafzatin bil martabatil mushabihati laha ga martaba wadda ta ita tafi kama abin da yake nufi ita tafi dacewa da ita ma'asharhi sharhi ma'aniha tare da bayyana ma'ananta lugatan wastilahan a larabci mai ake nufi a istilahin su me suke nufi ya yi yunkurin yin haka shi sahawi wa idakana kana to shi malam ya ce inda ya kasance shaikhoho shi malaminsa na hajar kenan lam ya tayassar laho zalika shi ma yi iya kokarin shi amma bai yi ba hakan bata zama da sauki ba abinda yake nufi kawai shi ma bai iya ba sai na sahawiya to shi sahawi kuma sara fi ya kasance ga wannan khatwatan la ba'sa bihi sawu ne kenan aiki ne wadda babu laifi dai kenan har yanzu shi ma dai ya yi iya kokarinsa amma cika ta kawo ta gaba daya ce bai yi ba kenan wa hannu ula'i ga ku najiduhu muna tarar da shi yastaqsi alfazan kafira yana cika gurin kawowa wasu lafusa kafira masu yawa lam yastaqsiha man qablahu waɗanda suke gabanin shi ba su kawo ta ba yace gashi nan kana gawo shi yana ta zakulo wasu lafuzan da duk waɗanda suka gabata ba su kawo ba kenan yana yunkurin yin wannan aikin ne wa yashrah kuma yana mata sharhi وبذلك دونا أن يقدم لنا يقدم لنا تعريفات لبعض المصطلحات تعريفات بياني لبعض المصطلحات قوص استلاحي التي أطلقها علماء الجره والتعديل ودى سمى لمن جرد تعديل سني إطلاقي انظوما قنان شيء إمام بخاري سكتوا وفيه وأبيانا وإنما قنان صحاوي to ya ce irin wannan ma duk kenan yunkuri yake yi na a tattara abubuwan gaba ɗayan su kaf kawai ya zama akwai manual kenan wa idza kana haula ila'ima in ya kasance waɗannan malaman qad ikhtalafu sun yi sabani ba'd al-ikhtilaf wato wani irin sabani ba mai yawa ba ma'abni abi hatim in ka hada su da ibn abi hatim sun saba juna amma cabanin da suka yi min haithul adadu haka ne ba ta gurin adadi ne fitar cibi a jerin jerin da suka yi haka ne ba eh haka ne wa alzamu idafatan ilal jumal ha ah. haithu وإن ينون يحتمل وألزم إضافة إلى الجمل حيث haka ne ba? to shi haithu in ka kawo ta abin da ya zo a gabanta zai zama mubtada da sauransu ne wal jumlatu jumlatun ko ismiya ko fi da fi ma'alin jarin bi zafati haithu ilaiha ba ka gani ba ibn hajjar ya ce haithu alqabulu war raddu haka ne ba min haithu al'adadu ku dai ku yi bincike dai inda zai yi haifu a yi idafanta ga su amma wa alzamu idafatan wa alzamu haifu alzamu ko yaya da ya ce alzamu idafatan ila aljumal haifu kana wannan ka'ida ce dole ne ta zama an yi idafanta ga jumla ba suna ba to saboda haka ne ba zai mu ce haifu adadi ba za mu ce haifu adadu amma dai ku je ku bincika in kun samu wani abun da ta nuna yiwuwar haka nan sai a karba magana shi yauwa saboda in ka san wani abu kana da tabbaci a kanta ko to ba zai yi kai takdiri ba saboda in ka yi takdiri to ka mai da ilimin da ka karanta abin banza kenan hato koyaya yauwa al-ilmu la yaqbalu al-jumuda min haythu al-adadu fi kenan saban da suka yi gurin jerin adadin ne au wazi alfazi ko kuma sanya lafuzan fi ha inda ho ba a gurin wanda wato wadda Ibn abi hatim ya saka ba fa na nanu amuran amran haman to a za mu duba ko kuma za mu yi la'akari da wani al'amari mai matukar muhimmanci Wahuwa ita ce alittifaku ala man yuhtajju bihi yace fa amma an ka duba sun yi tarayya al-ittifaqu tarayya ala man yuhtajju bihi ga wanda za a kafa hujja da shi yace duk ka dai duba wannan ya kasafta uku wannan fudu wannan biyar wannan shida amma dai sun yi tarayya gurin suwa za a kafa hujja da su suwa ba za a kafa hujja da su ba tun da dai an samu wannan to abin nema ya samu waman yuktabu hadithuhu i'tibaran wani ne za a rubuta hadisinsa a matsayin amfani da ita guyin i'tibari waman yuttarahu hadithu wani ne za a yi wasi da hadisinsa fa'indahum jami'an a duk a gurinsu fa'indahum a gurinsu jami'an gaba mustawayatun thalatha jeri ne guda uku mustawa man yuhtajju bi hadithihim mustawan wadanda za a kafa hujja da hadisansu wa hum ahlul martabati al-ula inda ibn abi hatim wa ahlu hadhihi al-martabati inda ghayrihi wa ma fawqaha min al mimma adafahu haula al-a'imma wa hum sunni ahlul martabati al-ula martaba ta farko inda ibn abi hatim wa ahlu hadihil martaba inda gairihi mutanen wannan jerin a gudun koma bayan ibn abi hatim wa ma fauqaha da kuma abin da yake sama da abin da su waɗannan suka rubuta min al-maratibi wato cikin jerin mimma adafahu haula al-a'imma waɗanda wannan malaman suka yi idafanta mun gane abin da yake nufi a nan gudun? abin da yake nufi ba farko ce mustawa man yuhtaju bi hadithihim wa hum ahlul martabatil ula inda ibn abi hatim sai ku ku duba littafin ku kuje can gurin ta'dil din na ibn abi hatim jeri nawa ne ibn abi hatim مراتب التعديل ابن أبي حاتم مراتب التعديل شدة نعم فرقه توصوا أنني ودى ذا أكربا كي سي بانا فرقه با حكني نعم na biyu suwa ni abinda nake tambaya ba maratibul jarhi wat ta'dil shine fa maratibul jarhi wata ta'dil ba tabaqat ba na'am to bari kar mu baya ku koma can ku koma gurin wato inda muke karatu shi ibnu abi hatim ibnu abi hatim da sauransu waɗanda ibn abi hatim ya saka su martaba na farko a tadil ba wanda ya gani ha martaba nawa ne na tadil din su wane ne a farko in kun in ba ku manta ba ina zuwa in ba ku manta ba shi shi ibn abi hatim sahabbai ya ma saka su ciki ne ai sauran ba su saka sahabbai ba shi a cikin tabakat ma ya ce saka su ya ce waɗannan kana magana kansu kana ba ta sun ka lokaci ba haka ya ce ba mm-hmm. Mm-hmm. ahlul adala sannan a ah, wato inda shi ma mai littafin nan ya yi magana to bari nima in ce gudan <clears throat> muna magana akan ibnu abi hatim ba to <clears throat> ibnu abi hatim maratibul jarhi wata رتب ابن أبي حاتم رواة الآثار على درجات وقد تناول هذا في كتابيه الجرح والتعديل وتقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل وأنم طبقاتنا ثم خلف التابعين خلف التابعين أتباعهم وهم على مراتب أربعة har yanzu dai مراتب الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم فمراتب التعديل عند ابن أبي حاتم هي الأولى من يقال له ثقة أو متقن ثبت إذا قل للراوي إنه صدوق أو محله صدق أو لا بأس به مرتبة الثالثة إذا قال الراوي شيخ كندوب أقولين نعم. تو هذه هي مراتب العدول وهي كما نلاحظ لا يوجد من بينها من يحتج بحديثه إلا مرتبة واحدة وهي المرتبة الأولى فقط kun duba nan sai ku koma can inda muke karanta yanzu wadda dukkan ku kunje wata anguwa daban yanzu wato kafin mu koma can din ku bude can din dai ku bude inda muke karanta kama kafin mu koma mu karatun yanzu kuntuna kuntuna yanzu ibn abi hatim gurin shi maratibu ta'dil wanda kai tsaye zaka karba hadisi su martaba nawa ɗaya ne amma sauran da suka zo sun kakkasarta ko ba su yi ba sauka na karshe sahawi a gurin shi martaba wanda zaka karba kai tsaye nawa ba Allah can ɗaya nan fudu lafuzan su sun kara sun kasabta su har wani uku wani fudu amma shi da ya yi ce ɗaya da su da suka ce fudu sun yi tarayya gurin kai saye za ka karba maganganunsu ko ba su yi tarayya ba shi ne fa abinda ke nufi a nan gurin kaga ya ce maka wa kwato kuna yin muraja kuwa in mun karanta yau kafin mu shiga mu jama'a alfadul jarhi wa ta'dil satin da zai zo fa akwai oral test mun zo mun nuna ka kawai za ka yi mana bayani ibn abi hatim jerin shi guda kaza ne na jar haka na ta'dil haka nawa ne ma haka nawa ne ma haka bambancin na ibn abi hatim da sahawi menene in kun je ku yi karatu mun gane wannan Sabida wannan kam lallai sai kun gane wannan tukuna za mu shiga nan saboda haka saboda an ba mu yi haka ba ba mu jiri ba ba saboda mun yi karatu a nan a nan muka batta to in ba a yi hakan ba mai amfanin mu bar wancan littafin yanzu har kun ba kar ku manta har yanzu muna cikin alfiya na yi, fa yawwa yanzu mun gane wannan mustawa man yuhtaju bi hadithihim mustawan wadanda ake kafa hujja da hadisan su kenan sun dukkan su sun yi tarayya akan wannan yaya kenan wa hum ahlul martabatil ula inda ibn abi hatim ibn abi hatim a gurin shi martaba ta farko wanda yanzu kaji wa alu hadhihi al martabati inda ghairihi mutanen wannan martaban a gurin koma bayansa suna da jeri wata jeri ma daban sabi waɗanda su suka saka a gurin su. wa ma fawqaha min al maratibi da kuma abin da take sama da ita na jeri min adafa wa a la'imma daga cikin abubuwan da waɗannan malaman suka kara yanzu kai ka doki sahawi da shi can sama sama ibu na hatim can ɗaya nan hudu to in baka gane maganan ba can ɗaya ne fara a na hudu na uku na biyu ba suna sama da ita ba gane wannan ba to anan sabanin lafzi ne kenan ba manawi ba saboda laisa lahu athar kawai juyin juyi hali na ilimi ne gane wannan mustawa man yuraddu hadithuhum mustawan waɗanda za a mayar da hadisansu wala yuktabu ba a ma rubuta hadisansu wa hum ahlul martabatin rabi'a sune wato mutanen martaba ta fudu amma ina min maratibil jarhi inda bani abi hatim ibn abi hatim martaba ta hudu ahlul martabati rabi'a min maratibil jarh inda bani abi hatim wa hiya aswa'ul maratibi indahu shi a gurinsa ita ce martaba wadda tafi muni kar ku manta maganan da yake yi kar ka kwalwanka ta ce maka kenan gaba daya a sam ba a karban su wa هذه المرتبة وما نزل عنها من المراتب عند غيره مما زادوه عليه waɗanda suke wannan jerin amma nazala anha da waɗanda take kasa da ita min almaratibi inda ghairihi tana cikin jerin da bayan sa suka kara mimma zaduhu alaihi suna cikin abubuwan da sauran wato kuma bayan ibnu abi hatim suka kara wannan maganar da muke yi in baka gane ta ba an kaje gida ko ka bude can ka karanta sannan bude nan ka karanta za ka gane bambancin wadda darasin kuna gaba ita ce ma wadda eh, sai kun yi magana mun ji hmm? hmm, karkaro ka nima da kai zan zo yi tambaya nima zan rubuta tambayoyin zo da shi gane wannan saboda abin ba ta da yawa ka karanta tarjaman shi yaushe aka wa ne yaushe ya rasu mai sunan shi gane wannan kana da alkunya ka sani sannan maratib nashi nawa na jarh da na ta'dil shin ya magana akan tabakat ne wannan duka kuluba gane wannan abuwa sannan mustawa man yuktabu hadithuhum mustawan wadanda ana rubuta hadisansu i'tibaran saboda ai i'tibari aw yunzaru fi ko kuma ayi bincike a kai kafin a kafa hujja da ita wahum ma baina hatain almartabatain inda ibn abi hatim to ita wato tsakanin ma baina hatain almartabatain tsakanin maratib guda biyu din nan inda ibn abi hatim a gurin ibn abi hatim wani ne maratib din mustaman yutaju hadithuhum mustaman yuraddu hadithuhum tsakanin kenan wabaina ma yi yuwazihima da kuma abubuwan da yake fuskantan su inda gairihi a gurin koma bayan shi ibu ibn abi hatim mala ya ce wa su'alul an abin tambaya a nan yanzu kai la haula wala quwwata limadha yakhtalifu haula'i al-a'immatu hadha al-ikhtilafa maratibi me yasa waɗannan malaman suna sabani da junansu gurin wannan jerin me yasa suke sabani jerin nan adadin me yasa wani daya wani biyu wani fudu me yasa mala ya ce al-waqi'u حقيقة الأمرين أن أئمة الجرح والتعديل قد أطلقوا كثيرا من الألفاظ في هذا المجال أو أن فجن سن إطلاق لفظات ليوة كان سن أمفان لفظات ليوة ولم يضعوا غالبا أمام كل لفظة ما يبي ولم يضعوا كما بسوا أجيبا غالبا ما في يوان لوكتا أمام كل لفظة أقبان قوة لفظ, لفظ قوة لفظي ما يبين الأساس أبن دكي بيّن أصلي ginshiki kenan alladhi ja'alahum wanda ya sanya su yutliqunaha suna itlaqin ta ala rawi akan mai riwaya kenan shine abin da ta kawo rikicin iz domin kuwa innahum sudan law fa'alu dhalika da sun yi wannan kenan duk wanda yace dajjalun yace abin da nake nufi gaza yace akzabun nasi yace la ba sabihi ga abin da nake nufi la sahulatu muhimmatu la sahulat da ta yi sauki muhimmatu aikin shi ne sami kenan ilhaku alfazihim isar da lafuzansu fi marati ba a cikin jeri la yukhtalafu alaiha wadda ba yin sabani a Ya yace da a ce sun bayyana yace ai ba za a yi marikici ba ba zai yi wani ya ce daya wani ya ce hudu ba saboda kowa ya san ga abin da aka fada saboda aka wannan tana martaba kaza wali hada saboda wannan jali ikhtilafu sabani ta zo bayan haula ila imma tsakanin waɗannan malaman wa illam yakun kabiran da dai ba wata matsala ce mai girma ba kama ta bayyana da na kamar yadda bayani ta gabata saboda khilaf din lafzi ne ba ma'anawi ba sannan anan sai ku gane abu daya me yasa jerin ta sha bamban wani daya wani uku wani fudu ya baka ansa anan saboda su malamai asali ulama'ul jarhi wa ta'dil ba kowa ba ne ya saya ya bayyana ma'anan lafazin da yayi itlaqi wa ga wani ya ce fulanun la ba'sa me yake nufi bai fada ba ga wani ma ya fada shi ma bai fada ba wani ya ce dajjalun wani ya ce wadda'un wani ya ce fihi nazarun ya ce sakatu anhu da a ce abinda na nake nufi da sakatu anhu duk sun bayyana yace ce to ba za ma ka samu wannan jerin na malamai guda shida ko bakwai din nan ba ai kawai abu ɗaya ne za ka samu gane wannan magana wal haqqu gaskiyan al'amari anna mawdi'a tartibil alfaz gurin jerin waɗannan lafuzan alfazul jarhi wa ta'dili jerin lafuzan jarh da ta'dil yahtaju yana bukata ila kathirin min al yana bukatan bincike mai mai yawa wattaqassi da kuma bibiyan maganganunsu wa qarar li ukhtihi qussihi ita ce tuwafi da kuma yawuce yawuce fi kulli kutubin jarhi wata ta'dil da cikin dukkanin littattafan jarh da ta'dil wa attitwafu wa qad ja'u bi taf'alin li fa'ala fi takthiri fi'lin ka tasyan shine attitwafu tawafa ta tatwafan kaga ne ba shine fi kulli kutubil jarhi wa ta'dil kaga akwai aiki kenan fa ce maka fi kulli kutubil jarhi wa ta'dil kenan sai ka nemi littattafai sai ka zo na ka karanta Allah ya sauwaka mana kuma ya bamu dama li'annahu sabila yabdu anna kulla imamin afwan hatta yumkina an na'rifa madhahibahum anan ne sai mu samu yuwar sanin mazhabobinsu wa ususahum da kuma ginshikansu kanan asasinsu fi itlaqil alfaz gurin itlaqin waɗannan lafuzan alarruwati ga masu riwaya li'annahu sabida yabdu abinda muke gani anna kulla imamin kowane malami lahu manhajuhu yana da manhaji alhasufi, fi zalika ke battancin manhaji amma kuma bai bayyana ba ita ce abinda ta kawo rikici ma wa yabdu anna yanzu muka gani ba maganan Imam al-Bukhari shi ibn Abi Hatim shine ya gano mana maganan abin da take nufi afwan sahawi wa yabdu anna ibn Hatim kuma abin da yake bayyana shi ibn Abi Hatim din nan kana idriku zalika yana la'akari yana idraki yana risgo wannan yana risgan waɗannan abubuwan wa min huna a wannan gurin ne wada'a namadija faqat kawai ya aje alamu ne sai anan ka gane wani abu daya wannan ita ce karara alaman fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf shi ibn abi hatim kawai shi yana ganin a ah, wannan kawai ya dan yi maganganu kawai ya doka kokolowan shi da tunanin shi da yake da ita a wancan lokacin kai ma daga baya ka zo irin shi ne ya ce a'a in sun fadi kaza da kaza da kaza ya baka misali ya ce to sauran ma in ka samu irin su to nan ne ta yi wannan da ta kawo rikicin ko yawwa in ana magana za ka ga maganganun sahabbai ma manya-manyan sahabbai da kanana in ana magana akan falalan ilimi bambancin magabata da wanda suka bi bayansu a cikin sahabbai ma ana samun haka in kaga maganganun abdullahi bin umar kaga maganan mahaifin shi umar ibn al-khattab kaga su wadancan maganganu kaɗan ne su sahabban da kansu in ka kwatanta nasu da nashi haka suke faɗi mun gane wannan to shi manzon Allah sallallahu ka dubi hadisan manzon Allah sallallahu hadisan shi shi shine wa'azin shi amma in ba yaushe ne zaka je ka samu hadisi mai matukar tsawo wanda har ka gaji kana karatu dakkar zaka samu kaga ba magana da yawa kenan shine khairul kalami ma qalla wa nan. wa yabdu anna ibn abi hatim kana yadriku dhalika shi anan shi malamin ne wato yayi mulahada wannan yace yace abinda da yake gani abinda yasa ibn abi hatim bai saya ya kawo lafuzan nan ya saka su kowanne ya saka shi wato gurinsa bai yi niyan istiqsa ba kila yana idraki yadda su wadancan suna idraki gane wannan ai abin da shi tabari yake cikin tarihul kabir ɗin shi gashi nan hadisi tarihi zai kawo da isnadi is hadisin nan tarihin bai tabbata ba in ka tamashi malam yaya haka sai ce maka to kai baka ganin isnadin to wannan kenan sun yi lakari da kwakwalwansu da iliminsu na wancan lokacin ne misalai kawai ya aje "Walam yi hawil an yi stakfira minal maratibi wal alfaf kawai bai yi yunkurin yawaita. kawo jeri da lafuza ba alar ragmi min anna kitabahu hafilun biha duk da dai littafin safa tana cike da waɗannan abubuwan lafuzan kenan kenan a tarajim ne zaka ganta li'anna hada saboda wannan muhitun haka ne ba la sahila lahu muhitun wannan ruwa ne kogi ne la sahila lahu wanda bai da iyaka sahilal bahri bakin ruwa faqad atal hafiz ibn hafiz ibn hajar ba'dahu ibn hajar yazo a bayan sa sinina bayan daruruka na shekaru wa hawala yayi yunkuri falam yatayassar lahu dhalika to wannan fa bata zama da sauki gare shi ba alal ragmi min annahu izdada khibratan daddare shi yana da ƙarin ganowa bima qaddamahu ulama abinda malamai suka gabatar Allah a ta'uba da bin abi hatim waɗanda suka zo bayan ibn abi hatim ce yana da ilimi da ganewan abubuwan da suka fada amma duk da haka shi ma bai iya istiqsa'i ba In gane yanzu abin da suke nufi to wannan shine abin da malam ya kawo akan maratib na jar da ta'adil da kuma tarajim na malaman da suka yi ta an je sai a karanta ka zauna ka ba da lokacinka yadda kake yin haddan nan haka ka zauna kowane malami ka fara da sunan shi alkuniyan shi sunan shi ka karanta kab ka rike sai yaushe aka haife shi yaushe yi rasu ka dan karanta tarjaman shi sannan ka dira kan maganan maratib na da ta'adil in ka karanta na farko sai ka wuce na gaba kafin ka wuce na uku ka sai ka duba farko na farko da na biyu mai bambancinsu in ka karanta na uku hada ukun mai bambancinsu in ka karanta na hudu hada su mai bambanci haka har ka karasar da abubuwan da malam ya kawo saboda yanzu abin da ake so gaskiya saboda Allah ba zai yi ka shiga cikin littattafan jar da tadil din nan kai aikin dirasa na isnadi da sauransu ba sai ya zama kana da khibra akan abubuwan nan gane wannan saboda aka sai a yi la'akari da su an je a karanta anan za mu saya saboda lokaci darasinmu na gaba an mun zo kai saye za mu shiga cikin wato gundarin abin da a kanta ne muka ɗauka littafin nan kuma ita, ne ma tafi sauki ita tafi sauki akan abin da muka karanta na yanzu nan saboda ita zai kawo lafazin ya gaya mata nan abin nan martabanta sai hukuncinta to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم اجعل علمنا لنا لا علينا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم أصلح أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين